Johanie txebest gwekila negun egin Johanie? Egun hon meniat. Ordean uh, kumitatzen haigu prefosta eta berriki biltzar nausia eginik izan beita eke uskal kultur erakundean um, emento important bat uh, holako jaikuntzantako. Bai prefosta uh, urteko hitz ordie bilan egiten jagu, uh, haitzinek urtien bilana, uh, alkartiako rokumitatzen jagu, aurten bat kumitietan eh, berre hunikanik, ehun bat jinduk, dezaik, Eta, eta hala, eta esplikatzen ere minat zeginen dugun ondok urtetan ebai, hori importan du bai. Ordian justokin hion duke urtien bilana, bon, baduk gaizahan, itx kultur mundian prefosta, alhor uh, eh, zabala duk ebai, eh, zer bilan egiten duk 2000 eta hoita hiuko, edo zer bilan egiten duzi e 2000 eta hoita hiuko urte hortaz? bilan, bilan labur hain egiat, labur mena gu hasi gutuk hor uh, hoita zeikin bide edo bide batekin, laurtetako bide ostu eh, eskibatu jak, proje bat, uh, ekentako, nahi gynin, uh, euskal kultura nahi defendatu eta nure ginen gynin, oin uh, bimina lehen urtiazian, hor abiatu jak Eta hala, be, aipatzeko ze guk, ze abiatu dugun, Lehenika lehenik, um, enopolo, lehen ah, ikerketa programak abiatu tiagu, be, reziki zea, Ehm, eh, plaza ikusgarri erbuz, antzerki, eh, zeak, kabalkada, eh, maskada, libertimento eta hoi kamine kumprenitzeko nula baduk izigarriko dinamika hoai eta nula bultzatzen, zertien mekanismo gibelin, uskan alde, parte hartzailea, dinamika parte hartzailea eta hoiko. ikerketa programak, uskai, uskan gainin ebuz, uh, eta hala, hoi lehen ardatzin. Bigerren induk eh, transmisio estrategia, uskal kultura nahi dugula uh, eh, lujalde juntan halbez eh, ezagutuk eta bizituk izan dadin, hori strategia hor plantan ezai beharrian, eta higurren duk alkarte mundia, ala, dedikatuk, eh, nula laguntzen haltugen alkartiek eh, projet behin muntatzen eta alkarrekin lan inaitzen. Untsa, bon, ordin 2000 eta hoita hiua ipatuik diag, eh, rokorki 2000 eta hoita lauan. Zer izanen da Euskal Kultur errakundean, eh, bon, ipatu duk, eh, bat edo bideo bat bat zuinela uh, partituik, nula, nula ikustenik 2000 eta hoita lauek urte hoi? Ebe, gainukek eh, eh, hobeki, <laughs> hor, hori nizan bigarren urtia hor, uh, eh, jarrekitzen dugu lagu e-projeta, programa hori plantan zaikotiak, hemenko ikerlekin, uh, geho, zea transmisio strategia hor zentako hori hi, norbait nor, nor ehm, eh, hartu eh, langile bezala eta enean aski sorrik egiteko, aski finanzamentuik. Azkenin hoita lauien bat soja, sorra, parte partiazteko, odin uh, norbait setemean sartuko zikuk, eta jamaiten halkoiak miso hoi. Bai, seginen du, lehenik euh, euh, ikusiko diagu behatiagu partai gana joun, euskal kultura behatiagu euh, Euskan, eh, euskai, zentz, euskai kastiai eh, zentzu emaiteko jabide, hola, hoia gidea, bat hainbeste hau hoai uh, eh, eskoletan haitienek uskan ikasten, eta ezpeitaki uh, kampun, ezpeiti jabilten, ezpeiti uh, bortzaz kultura ilotzen, eta hola, gazik uh, elike behar uskai zandadin uh, inglesan ikastia bezala, odin uh, hoi uh, bultzatu zentzueman Euskanik hastiai eh, kulturaikin lotuz. Eta ordin, ibilbidiak muntatuko txagu, projet edibat, uh, eh, projet pedagogikoak, uh, hau hoien gana juiteko, jakasen gana eta hoier uh, olako Euskal kultur biziazteko nahi batuk. Voilà. Hoiduk uh, ardatz handi bat, eta gero nula partaide desberdinekin behar dukun harremanetan txartu, nula baiti artistak eta eragiliek, haibetie transmisione hortan lanian, hoiken nola c'est la tuque dans la caricature bon va gigulant hoch voilà mais de qu'est-ce en Bai, hoi duk eta hiugerren ahdatza, du eh, ordin alkartekin jarraikina nahi dugula, ebe eh, justuki aktualitatean <laughs> duzi ezike. Eh, uh, igan urtsin literatura nula jakur legoa goatzen ahalguni lantudiak eta alde batekin, arte plastikoane hola, eta urten ahideak bereziki herri antzerki anula bultzatzen ahaldugun berriz herrietan, uh, eta holako lekietan, eta kantoian transmisionia nula bultazten ahalugun egin, barakiat eh, arrakasta edere kentitiela hor uh, kantu txapelketa, hor kantu txapelketa horiek, nula hoi baliatzen ahalugun, ah kantoian transmisionia bultazteko uh, eh, dantzataleetan eta herrietan eta hala, hoi, hoi jagamia sedia hoi talauien. Eta zentako kantoia zesenditzen duzie, badela flakezia bat alde hortaik? Be bai, kumpaitzen baduk eh, dantzai, uh, eh, ala, dantzan bat dantzal kartiak, uh, eh, e, dantzataldiak, eta haik transmisioni esi ni uh, iparalde osuan. Kantoian ez du kola egitu ratuk, batuk uh, kantoiak asten dien zumait, uh, mena ez dutuk uh, juntatuk, ez di aipatzen eta gune zumait eta ez du bate. Amini bat uh, be aldian egiten dik, eta hoina eginik eka amini bat uh, eragile hoik bildu, jakasle hoik bildu, eta ikusi algarrikin zerbait egiten ahalduginez, hobeki, hobeki aitzeko. Beste hor bat hain bat importanta dena, bon, eiz, hi hortan jakin, txu ez diatu uste mena, eh, ikusten diat, uh, ene ofizioekin, uh, be, jarrikitzen behitut eskin isker, xarre sozial hoietan zer edatzen den, eh? um, eta ikusten diagu partikularski aktibo zidela, azken hilabete hoietan, uh, eken xarre sozialetan, izan Instagram edo Facebook hoietan. <laughs> bai, hoi, haipatu diat, bai, bai dugu hor eh, langile bat uh, igan urtin hartuk, eh, Lorentza eta lan berezi jamaiten dik sare sozialetan. Be, gue sedia duk euskal kultura halbezain bat komunikabide hoietan eta sare sozialak nula ez eta uste eta aurten heltu gen uh, eh, indar baten ezakten uh, eh, be esker hau dara gaiten ean eh, kantitatiboaz gain badira kalitati ez uh, ahazkila eta bat izabetzi uh, manea ezerrak uh, gaizenia Bai. Untsa, urentzeko, altua eh, dazken hitz bat, uh, eh, tutzien elkar, alkarte hoietaz, eh? baduk alkarte hanitz eh, izena eman ikuskal kultur erakundeko partaide bezala. Uh, zertan zide, mhm. baduk, dinamika bat, hor? Ah, be, urte batez, uh, ehunta lautan hogeietak, berre hunta uh, heltu heltugutuk, nahi garen berroita hamar bat uh, abokin habokin badugira, bai dinamika edera badiak, uste dut horretan uh, untsa sartutien erkartik, zentzua atzamaiten dela, eta esperantzariak joan hemen datuko dela gian hoi, Hala, argarrikin uh, indar txuago behikia, eta behar dela iku ezea defendatu uh, erakunde desberdin hoietan, uh, erraiten dugulaik uh, badugula alkartan dana bat gugiberin, beti uh, pesia badik horrek, hala. Untxa, bon, be, euh, suis hain uste diatu balin badukik uh, azken, uh, azken erran bat, guetako? Ez, ez, uste diatu de dugun, bat duzi je zuen gue euh, euh, oh, hein. web juten zide, projeta dugun, bon, nik ez hor, bi mena interesatu bat zide, bai, baduk ekzea, eta bai, eta um, justoki kidetza bertan hasiko Odin e, nahi bazide ekeko kide bilakatu alkarte gija, e, e, ba, bertan desmartxa egin behar dela, hola, guk dagun setemi urrietan, kide horroer igorten behitu gosoz lagungoa, txostena betetzeko. elkartik espadia kide ez diak igorten ahal, ez gue, gue elkartian nahi bat. Oin hor, hartu, hola, banimazi projet, uh, seteme urrietan, hola, igoriko daizig, uh, uh, lagingoan galtu, uh, hola. Mohoi, messi egaiteko. Huntza, <laughs> ebe messi egan azik, eskerik hainitz kultura rakundeko hisala. Berriz arte johane. <laughs> que keyif genç ¿sabes?